الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Nastavljamo sa surom Al-Kahf i stigli smo do kazivanja o Musavu alaihi salam i čovjeku kome je Allah dao znanje i milost od sebe. Tako ga Allah Đelešanu naziva u Kur'anu. Ko je taj čovjek? Vidjet ćemo, naći ćemo tu u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah Đelešanu وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا I kada Musa reče svome slugi neću prestati tražiti sve dok ne dođem do mjesta gdje se dva mora spajaju ili ću ići dugo, dugo. Hukup znači mnogo godina, mnogo vremena. Hmm. Kada Musa reče svom mladiću, u sunnetu je došlo da se taj mladić zvao Juša ibn Nun, koji je nakon Musa, alaihissalam, postao vjerovjesnik također nakon smrti Musara i Selame, nakon smrti Haruna, Juša i Munun je postao vjerovjesnik. I on je prvi čovjek, prvi vjerovjesnik koji je Israilove potomke Benu Israil doveo u obećanu zemlju, to jest u Palestinu današnju. I on je čovjek, kako bilježi ima muslim u svom sahihu, zbog čije je doveo Allah Đelešanu zaustavio sunce što je opet dokaz da se sunce kreće. Ko je bio sa mnom kad smo... Ja. A, još jedan dokaz. Znači, Allah zaustavio sunce, a nije zaustavio kretanje zemlje. Znači, hadis je u muslimovom sahihu i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je taj čovjek Juša ibn Nun, tada vjerovjesnik, rekao tebi je naređeno a i meni je naređeno. To je suncu je naređeno da putuje svojom putanjom i tako se minje dan i noć. A i meni je naređeno, to jest meni je naređeno da zauzimim to mjesto taj dan, a tada je bilo zabranjeno voditi borbu, borbe noću. Znači, propisi vezani za borbu u prijašnjim narodima bili su, nisu smjeli boriti noću, nisu smjeli uzimati ratni plijen, što za razliku od ovog umeta. I onda je rekao, Allahu moj, zaustavi sunce nakratko. I tada je zaustavilo su sunce dok oni nisu završili borbu i zauzeli to mjesto. I onda je nastavila svoje putanje. Bio je to ko? Juša ibn Nun, Allahov vjerovjesnik, Musa'u sluga u to vrijeme i njegov ujedno učenik. Zašto je Musa ovo rekao? Koji je povod ovog govora? O tome nam govori hadis koji je zabilježen imam Buhari u svom sahiju gdje stoji da je jednom prilikom Musa držao govor svom narodu. I neko iz, od prisutnih pitao ga je ko je najučeniji čovjek na zemlji. A on je rekao ja. Pa ga je Allah ukorio zbog toga što je rekao ja, a nije rekao Allahu Alam. Allah zna, jer njemu nije objavljeno da je on naj, najučeniji iako je bio najodabraniji, ali ne znači i najčudniji. Rekao je, i Allah ga ukorio. I objavom mu je došlo i rečeno, ima na tom i tom mjestu ta i taj moj rob, ima znanje koje ti nemaš, učenio te. Kad je to Musa čuo, onda je rekao, svom sluge, idem na to mjesto, objašnjeno me gdje se spajaju dva mora, ili ću neprestano tražiti dok ga ne nađem. I tako je počelo to putovanje o kojem nam je Allah Đelešanu ovdje govorio. A o čemu se naime tu radi? Rekli smo povod tog putovanja, zašto I vidjeli smo Musaovu želju da sazna od to znanje i nauči to znanje koje on nije imao, a taj čovjek ga je posjedao. I Allah mu je rekao kako će ga naći, rekao mu je određene, određene ovaj, pojave, znakove da, će, da je blizu, da će ga naći. Prvi znak mu je bio da će mu biti data snaga da, da putuje jako dugo bez umora. A čim pređe to mjesto da će se odmah umoriti. Drugo rečeno mu je da ponese pečenu ribu. I kad tu ribu izgubi, da je tu to mjesto. I ima još niz znakova, vidjet ćemo kroz cijelo to kasivanje. I kaže Allah šanu, فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَلَمَا I kad dođeš do tog mjesta, gdje se spajaju dva mora, zaboraviš je tu svoju ribu, odnosno da zaboraviš je, zabo, zaboraviš je spomenuti i vidjeti i ona ode u moru, u more, poput tunela. Šta to znači? Kad su došli u Buharijom Sahihu, spominje se da je tu bio izvor života. Znači, to je bila voda i rijeka, šta god bi dotakla, to bi oživio. Nekoliko kapi palo je na tu ribu. I ona, iako je bila pečena, nasoljena, spremna za ručak, oživjela je, iskočila iz korpe, provukla se kroz pijesak i ušla u more. I kako je prolazila kroz more, ovo je opis iz Buhari ovog sahija, kako je prolazila kroz vodu, prolazila je kroz vodu kao kroz tunel. Nije se voda vraćala za nju. To je bio novi znak Musa'u da je na pravom mjestu. Hm. Međutim, oni su krenuli dalje. Falemma džaveza kale li fetahu atina gadana. Lakad lakina min seferina hada nasaba. Kad oni krenuše iz tog mjesta, Musa reče svome slugi, donesi nam taj ručak, umori smo se od ovog putovanja. Znači, to putovanje od tog mjesta gdje su bili do tog, jako brzo su se umorili, što je bio njihov njima znak, a je Allahova milost prema njima da ne odmaknu daleko od tog mjesta. Hmm. Kale, a raejte i da vajne ile sahra fe ili nesidur hut. A tada on reče, kad smo bili kod one stijene, onoj pećini, zaboravio sam ribu. Odnosno, zaboravio sam ti spomenuti da je riba oživjela i otišla, a to je šeitanovo dijelo taj zaborav. Otehrade se bile u Filbahri Ađeba i jako čudno je bilo kako je otišla ta riba u more. Kare da neke mako ne Musa je tada shvatio znak se obistinio i kaže to je mjesto koje smo tražili i oni se vratiše nazad prateći svoje tragove. Hvalađe da abde mi ne ibadine. I nađeše na tom mjestu jednog našeg groba. Nije mu spomenuto ime. Međutim, zabilježio imam Buhari u svom sahihu, zabilježio imam Tirmizi u svom sahihu da se taj čovjek zvao Hadir. Čak je zabilježeno i kako je dobio uh, ime. Zdravo, lijepo. Zdravo, Čak je zabilježeno i kako je dobio ime. Naime, dobio je ime tako što kad bi on sjeo na suhu travu, na sijena, a drugi komentatori, kao što imam Hatabi, kažu kad bi sjeo na, na pjesak, tu bi niklo zelja i trava. I potom je dobio zeleni čovjek. U našem narodu, ne znam, ima kod vas ovdje, kod nas ima kad dobri zeleni čovjek. Misli se na njega. Ali sad, na hadira. <clears throat> Nije spomenut po imenu u Koranu, ali jeste, jeste u subjetu. Atejnahu rahmeten min indina, wa alamnahu min ladonna ilma. Dali smo mu milost od sebe i podučili ga znanjem od nas. Milost od sebe ovdje u Lema kažu vjerovjesništvo. Jer je po ispravnom mišljenju bio vjerovjesnik, a znanje od nas, to jest znanje koje objavljuje se vjerovjesnicima. Kale lehu Musa, hel et tebiju kala entu alimeni mimma lim kaušte. Kaže njemu Musa, mogu li ja da te slijedim pa da naučim to što ti znaš od korisnog znanja? Ovdje u Koranu je to skraćeno spomenuto. U hadisima se to bilježi sa dosta više detalja, recimo Navodi se kada su ga ugledali kako leži na pijesku prekriven svojim ogrtačem. Imali su oni ogrtače nešto kod ubete što ima danas. Prekriven. I Musa mu je nazvao Selam. Selam Aleikum. Što znači da je Selam bio pozdrav i ranih vjerovjesnika i poslanika. A on je rekao, otkud tebi Selam, otkud u tvojoj zemlji Selam, otkud znaš za Selam? Kaže on, ja sam Musa. I tebude kako Musa, ali se nam nije rekao, ja sam Allahov vjerovjesnik Musa, Allah poslanik Musa, nije isto kao svoj položaj. Kao što danas neki recimo kaže, ja sam magister taj i taj, doktor taj i taj, tako da. <laughs> Nego Musa, i kaže on, je Musa Imranov sin? Znači on je znao za njega, imao znanje o njemu, Kaže, jeste. A ovaj hadis u Buharijevom sahihu, Ibn Abbas je navio kao dokaz, jer neki su počeli pričati o Ibn Abbasu u vrijeme da, da Musa, ovaj koji je bio sa Hidrom, nije Musa vjerovjesnik, nego Musa neki Ibn Ijas, nekakav dobar čovjek koji je bio u to vrijeme u narodima prije nas. Pa Ibn Abbas rekao, Allah je ubio čuo sam poslanika sa srednjem kad je rekao, pa je navio taj hadis i upravo zbog ovog dijela gdje on kaže, tačno ja sam Musa Imranu sin, to jest vjerovjesnik i poslanik. Hmm. I e, onda ga upitao, mogu li ja da te slijedim ili drugi edep? Kaže u Lema po konsenzusu, Musa je podređi iznad Hidra. Zato što Musa spada u pet neodabranih poslanika, u Lulazmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sa sebe. Znači, opet najodabranih poslanika. Međutim, ovdje on dolazi da traži znanje i ponižava se znanju, zbog znanja, i kaže, mogu li da te slijedim? Da me naučiš, a ne da učim ja od tebe, nego da ti mene naučiš, to jest, ko da išaretom kaže prepuštam se tebi, zbog toga je od dedeva traženja zemlje da se muallimu prepusti i metod i znanje koje će ti dati. Jer on sa ovim riječima prepušta njemu. Da me podučiš, znači ti me uči, odaberi metodu, odaberi vrijeme, odaberi mjesto, kako hoćeš. Da dobijem to korisno znanje. Tada Hide nije htio. I rekao mu je, o Musa, tebi je dato znanje koje meni nije dato. A meni je dato znanje koje meni dato i zadovolj se s tim. Znači, da se to ne miša. Međutim, Musa je se ne bio uporan, a mi ćemo doći do mesele, da li je dozvoljeno učenom da odbije učenika? Da ga ne htjede podučavati, iako je dozvoljeno pod kojim uslovima i u kojim slučajima. Dobro. Uglavnom, kao razlog mu je naveo, nećeš imati sabora za ovo znanje koje ja imam. A on kaže, vidit ćeš ako Bog da ću biti strpljen. Dobro. Tada mu je Hidr postavio uslov, ako ćeš me slijediti, nemoj mi ništa pitati. To je također jedan od dokaza da Malim ima pravo da postavi uslove onima koji ko, ko hoće da traže znanje od njega ima pravo da postavi određene uslove. I oni krenuše. Fantalaka. E sada odavde ima jedan problem u shvatanju. Ovdje ajed govori u dvojini ponovno. Fantalaka i njih dvojica krenuše. A ako uzmemo u obzir da je bio Juša jednom, gdje je on? Jel razumijete? Bilo bi ih trojica, ne bi mogla, kako onda sad u dvojini? Trebalo biti u množini. Zbog toga Ulema ovde zaista pokušala je naći nekakav odgovor, možete nima jasnog odgovora. Da li se dogodilo da je Musa se nam vratio slugu i rekao to je znanje koje on traži i on ga, on ga uzima i tako dalje. I zaista su njih dvojica krenuli. Ili kako neka ulema kaže da se, da ovdje u dvojini je spomenuto zbog naglašavanja vrijednosti ove dvojice, jer su ova dvojica akteri priče, akteri kazivanja. A sluga je tu usputan neko ko nije bitan za kazivanje i zato nije ni spomenut. O ome Allah najbolje zna. Znači to je dilema koja ostaje da li je sluga bio ili nije, ali nije ni važan za sam kontekst kazivanja Musa, ali se i Hadir, oni su ti koji su važni za ovo kazivanje. talak, hata i da rakiba fi sefine. Krenuli su obalo mora, tražili prijevoz da pređu na drugu stranu. Lađu neku čance, tako da. Teško su našli i našli su jednu dobru lađu za prevoz puta. I kaže Allah Đelešanuhu da je pripadala miskinima, siromašnim ljudima. A propis u vezi s njim vidjet ćemo da čovjek iako radi nekada, iako ima i alat za rad, može spasiti pod one koji, kojima pripada zakat i kojima se može dati, jer ako tim poslom ili tim alatom ne može zaraditi za sve dovoljno za svoje potrebe, onda mu se može kao vid zakata dati da dopuni ono što mu fali. <clears throat> Ušli su u tu sefinu Harka. I Musa, sena, odnosno Hadir, kako se navodio Hadisu, uze sjekiru i napravi ogromnu rupu na nogađe. Kako znamo da je bila ogromna rupa? Zato što Musa, ne se nam kaže, li tugrika ehle, hoćeš li da ljudi potonu? Znači, to je bila dovoljno velika rupa i oštećenje da, da mogu potonuti. Musa reseran i reagovao. A haraktaha li tugrika ahleha li kad džite še imra. Zar ti da oštetiš njihovu lađu toliko da, da ljudi potonu, zaista si uradio nešto grozno. Kaže ulema, ovdje vidimo Musao Vedep i Musao Musao, Musao razmišljanje uopšte prema sebe. Musa ali se nam ovdje nije spomenuo sebe. Utopiću se. I utopit se. Nego uopće ne misli na sebe, govori o tim ljudima koji su tu. O, da će oni doživjeti štetu da će se oni potopiti. Što znači da Musa, ali se nam u njegovoj prirodi je da daje prednost drugima čak i razmišlja, ne razmišlja uopće o sebi. U, tim, u toj šteti, u tom nanešenju, nego kaže potopit ćeš ljude, iako i on tu. Čak nije sebe spomenuo ni u množini zajedno s njima. Znači, ne misli na sebe nikako u tim problematičnim trenutcima, nego misli na drugi. Jel razumijete to? Hmm. kaže on njemu, <clears throat> zar nisam rekao da ti nećeš imati strpljenja sa sam? Kaže njemu Musa, nemoj mi zbog ovoga, nemoj mi to uzimati za zlo, zaboravio sam to običanje i nemoj mi otežati ovo sve što radim. I oni krenuše dalje. I sretoše jednog dječaka. I ovaj čovjek ga Znači u Hadisu se spominje da su to bila djeca koja se igrala i on je između sve one djece uzeo najljepšeg dječaka koji je bio najočitiji. U jednom Hadisu se spominje da mu je odvrno grad, u drugom da je uzeo kamen i slupom u glavu kamenom, a u trećem da ga je zaklo. Iš čista mira. Musa kad je to vidio, po Musavom šrijetu to je, to, to je haram, najveće zlo, ubiti nekoga, pogotovo tako nevino, nevino dijete, kaže, zar da ubiješ nevinu osobu koja nije ubila nikoga, zaista je to nešto jako strašno. A onda njemu, kad je rečen, zar ti nisam rekao, ovdje sad ubacio još ovo ti, što je malo žešći odgovor bio nego prvi put. Prvi put mu rekao, zar nisam rekao da nećeš moći? Sad kaže, zar ti nisam rekao? Da ti nećeš moći se strpiti sa mnom. Kaže njemu Musa, ako te još o nečemu upitam, nemoj se družiti sa mnom. I oni krenuše dalje. I dođeše do jednog grada, do jednog mjesta, gdje su tražili hranu i utočište kao putnici. Međutim, oni su to odbile. I oni naiđaše pored jednog zida koji samo što nije pao. I ovaj čovjek ga podiže. U hadisu se kaže da je ovako lukom podižao po pa njemu i zid se ispravio. Kaže njemu dalje, kaže što nisi uzao, što nisi to naplatio, jer oni nisu htjeli da nas ugoste. Kada je Musa još i to rekao, kaže on, on bi se ti jezim se. Znači, to je bilo tri put, dogovor je bio takav i razilaze se tu na to mjesto. <clears throat> Ali ću ti kaže reći, sva značenja onoga što se dogodilo ranije, na čemu se nisi mogao strpiti. Što se tiče lađe, ona je pripadala siromasima. Hmm. Siromasima koji su radili na moru, prevozili putnike i robu. Ja sam je namjerno oštetio jer je pred njima nalazio se vladar koji je oduzimao od tih ljudi sve dobre i plovne lađe. Znači, ovdje je Hidra, ali se nam pred sobom imao izbor. Dva zla. Jedno je da ti siromasi izgubi lađu potpuno, a drugo je da ti siromasi ostanu s lađom lošnićem. I na osnovu toga ulema naša izvela zlatno pravilo, a to je da se od dva zla bira manje. Ako čovjek dođe u situaciju da ima izbor između jednog zla manjeg i većeg, onda treba uvijek da bira manje zla. I doćemo, goćemo kasnije o ovom pravilu i ostalim a od dva dobra uradi se uvijek veće. Hmm. Dobro. Kaže se u hadisu da kad su topili se na tu lađu koju on oštetio, sletio je vrabac, ptica, mala, i pljun u vodu, napila se vode. Kaže Hidr Musavu, vidiš ovu pticu, moje, tvoje znanje, i znanje svih stvorenja u odnosu na Allahovo znanje je kao ovaj takav koji je popila ta ptica u odnosu na ovo more. Praktično ništa. Hmm. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Što se tiče dječaka kojeg je ubio, njegovi roditelji bili su vjernici i postojala je bojazan da on svoje roditelje navede na nevjerstvo kada odraste. Tako smo željeli da Allah zamijeni to dijete boljim, čednim i koji će biti sabilosniji prema njima. Znači, to je bila milost prema tim roditeljima, iako to oni nisu, nisu svoje. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة a što se tiče zida on je pripadao dvojici jetima, djeci koji su ostala bez oca a u tim zidovima bilo je zakopano blago za njih a njihov otac je bio dobar čovjek pa je gospodar tvoj želio da oni odrastu i da sami izvade to blago kada ga budu mogli štititi. To je milost tvojeg gospodara prema njima ja to nisam uradio po svom načinu. Ovo je najveći dokaz da Hidra a.s. nije bio samo dobar čovjek, nego da je bio vjerovjesnik. Jer ako nije uradio po svom nađenju, po čijem onda? Po Allahovom, po objavu. A ako je dobio objavu, to znači šta? Da je bio vjerovjesnik. Dalek je ta vilo manem testi, a.s. To je značenje onoga na čemu se ti nisi mogao strpiti. Kaže poslanik sa sredom na kraju ovog kazivanja, Allah se smilova Musavu, voljeli bi da se strpio pa da nam još govori sa tim njovim kazivanjem. Međutim, nije i to je bilo to. A mi iz ovog kazivanja možemo zaključiti sljedeće. Ja sam ovdje izabrao nekih, ne znam, 30-ak nekih korist pravila i tako dalje. A inače, kako kaže jedan autor koji je pisao ovim kazivanjima, o ovom kazivanju mogu se napisati tomovi i tomovi svega toga što je rečeno. Prvo, poniznost kada je u pitanju znanje i da se blagodat znanja, a i svaka druga blagodat pripiše Allahu Đalešanu, a ne samome sebe. Jer i znanje među ljudima je obskrba, kao što je obskrba odjeća, hrana, auto i ostalo, tako je i znanje obskrba među ljudima. Iako ti je Allah dao veći dio obskrbe u tom vidu, u tom pogledu, onda treba biti Allahu zahvalan i njemu pripisati tu blagodat. Drugo, ja ih nisam redao onako nego kako je dolazila koja. Imamo u ovome, e, u ovome razliku između fakira i miskina. Naime, spominje se u suri Telbe, u ajtu koji govori kome se daje zakat, dvije kategorije. Miskin i fakir. Miskin i fakir znači isto, siromasi. A šta je onda razlika među Razlika je u ovim, u ovim majetima rečena. Miskin je čovjek koji ima nešto, radi nešto, ali nedovoljno da bi pokrio potrebe, svoje potrebe i potrebe svoje porodice. Tada u tom slučaju, kažu nam, ako čovjek ima više od 50 potreba, 50% potreba svoje porodice, recimo može zaraditi do 60%, 70%, 80%, to je miskin i daje mu se od zekata toliko da potpuni 100%. Ako ima manje od 50%, onda je to fakir, odnosno fukara, kako mi to kažemo, znači oni koji nemaju ništa. Dobro. Treći, visok moral u traženju znanja. Musa, alaih sara, kad je vidio i čuo ono, da postoji neko ko ima znanje koje on nema. Šta je rekao? Idem da nađem to mjesto ili ću tražiti dok ga ne nađem. Godinama tražiti. I to je inače bio običaj ljudi, dobrih ljudi, mirovjesnika, učenjaka i tako dalje. Priča i kazivanje o tome je jako puno Tako da mu muhadisi navode, jedan od njih navodi da je tri puta pio svoju mokraću. Dok je tražio znanje. Na tim putovanjima preko pustinje nisu imali vode i bio je prinuđen da pije vlastiti urin. Znači sve na putu traženja, traženja znanja. U tom kontekstu je traženje znanja i tri Muhammeda. Jeste čuli za to priču? To je bio Muhammed ibn Đarira, Taberi i drugi dvojca znači ovaj mufesir poznati, oni su zajedno tražili znanje kao prijatelji i imali su bredu koji je bio zadužen za obskrbu taj dan. I te noći došli su u Bagdad, kao putnici, nemaju ništa. Traže znanje Bagdad, ima u Leme i odošli. I došli su u džamiju, jednu u tom mjestu i zanoćili. Sada je bilo red na Mohameda ibn Džarira i Taberiju kaže on njima, dobro, dete vi leste malo odmorite, sad će vam. Ne zna nikog. Abdesti se klanja dva rekata i kaže, ja rabbi, mi smo na tvom putu, treba nam obskrbi. I legne i kad u neko doba noći neko kuca lupa na vrata džamije. Kad ko je lupa, tada se zvao vezirni valija tog mjesta, ko gradonačelnik sa kad došao? Sa svojom svitom, ko ste vi, jel neko ima, neko od vas zove Muhammed, kaže imam ja, Muhammed, sve trojica Muhammeda. Kaže, hajte sa mnom. I odvede ih, nahrani, dajem kozbu i još im da kesu puno novca. Pitaju oni zašto to, Allah ti se smilovo. Kaže, sanio sam sad noćas i usno mi je rečeno, otiđi do tog mjesta, naćiš tri Muhammeda, postupi s njima najljepše što možeš i dobili su obskrbu, <laughs> otvorili su se, znači, bez da su se ponizili ljudima. Kaže Ibn Huzeyme, Ibn Huzeyme je bio poznati hadis, ima svoju zbirku hadisa, nije do nas došla cijela, ali eto, jedan, tri toma ima ovaj, te njegove zbirke. I oni su također išli od mjesta do mjesta, tražiti znanje i tako dalje. I kaže, došlo je na pijacu svježa riba. I sad nije grupa bila tih učenika, studenata, sastavi kupi tu ribu da ispeku i čuju vijest i avlo da je taj taj muhadis gdje su oni mislili bolestan neće biti dersa tog dana. Tam nam tu ribu stavlju. I u pola pripreme neko im javi da u tom drugom mjestu drugi alim drži dersa. I kaže, ostavi ribu i nije bilo nekoliko dana. Znači, oni su otišli, možda dan, možda tako. Jer kad odeš, nije bilo prevoza. Recimo sad u Zavdoviće, kad bi otišao po tom starom vremenu, trebalo bi ti dva dana da se radiš. Jedan dan dok odeš, pa preročiš, pa se vratiš. I kaže, Dersovi, u vremenu i ovaj drugi, ozdravio, počeo držati Dersovi, kaže, dok su se oni vratili, ta riba je bila već ono počela da se... I kaže mi nismo imali vremena peći. Pojeli je onako i otišli. Znači, to potrebe za tim znanjem kod, kod tih ljudi, to je nešto čovjeku se nekad čini da je to... Nisu to ljudi s ovoga svijeta, što. E, djeda Divnite mi je, on je bio također veliki učenjak napisao disko zbirku. A, na njoj je napisao komentar ovaj, Ševkani Nelo Lautar, Međugljivite i mi je zavisno. On kaže, ne može mi kad moram jesti. <laughs> Mora, gubi vrijeme. <laughs> gubi vrijeme prilikom jela. I kaže, obično biram hranu koju ne moram puno žvakati. Urme, nešto tečno. A bilo mu je žao i kad mora otići toalet, i e, ovaj, da gubi vrijeme i naredio bi slugi da čita iz daleka dok je on u toaletu da sluša dok da ne izgubi vrijeme. To je on bio. Hmm? Ja da to čuo, nisam znao ko. Neće dimu mi, imu te mi djete. Znači, oni to su bili ljudi. Toga ima i danas. Ima i danas jako puno toga. Ljudi, hajra, ovom umetu, alhamdulillah, nikad e, nije manjkalo i za lahko pomoć dok je tih dobrih ljudi, učenih ljudi koji traže znanje na jedan takav način i primjenjuju znanje, neće nestati hajra u umetu, kako je posljedno nam rekao u Hadisu, ovaj moj umet je kao kiša, ne zna se je li boli njegov prvi ili zadnji dio. Hmm. Dobro. <clears throat> Četvrto, a, ime ovog dobrog čovjeka koji je ovdje spomenut u Kur'anu, to smo već pojasnili, se zove Hadir, neka zove Hidr, Hadar, u svakom slučaju dobio je naziv, upravo po tome što je, gdje bi sio tu mi za zelenu nosi. To je kao vid njegovog veličita. I rekli smo da je bio vjerovjesnik, jel tako? Iako postoji mišljenje da je bio dobar čovjek, ali vidjeli smo kroz zajete da ako čovjek dobija objavu, ako ne radi po svom nahođenju, znači nego dolazimo maksu zobljava, maksu šerijat za njega, koji ne važi za druge, pa čak ni za Musa, resara, to znači šta? Da znači, čovjek ovaj je rovijesnik, da ne može biti samo onako dobar čovjek. Jer po konsenzusu u Leme, šerijate i propise donosi ko? Vjerovjesnici, a nikako dobri ljudi. Hm. Dalje peto, ima zaborava kojemu je uzrok šeitan. Znači, kada je ovaj mladić sa slugam samo rekao šeitan me na to, znači, jedan od e, uzroka zaborava, postoji prirodan zaborav čovjek zaboravlja i tako dalje, ali dio trenutnog, pogotovo to kratko zaborave ovaj, šeitanu, šeitan je sebeb, I ukoliko to bude u prevelikoj mjeri, neki navode to kao simptom sihra ili pristo šeitana i tako dalje. Dobro. Šesto. Iman je zaštita za čovjeka. Kako? Ovi roditelji koji su imali to dijete, ni sanjali nisu da kad odraste da bi mogo biti sebe njihovog kufra i nesrećenja a čak i vječni. Jer čovjek kako umre na kufru, nema mu spas, je tako? I nisu ni znali, Allah je sačuvao to zla. Tako što je to dijete uklonio. Znači, iman, ako čovjek ima iman, Allah ga čuva nesreća i nedeća koji, koji, nedaća koji on nije ni svjestan. I ponekad čak u stvarima koje misli da su dobre, Allah ga sačuva. A dokaz za je jaj, ko vam ono kaže, vi nešto mislite da je dobro, ono bude loše po nas. I obrnuto. I zato je nama poslanik sa sredom, mi ne znamo stvari kako će biti na kraju. Mislimo da je dobro to što radimo, što hoćemo, što imamo, što da može biti sebe nesreći za nas. Poslanik nam je u tom smislu propisao istiharu na nas. Istihara znači traženje dobra u prevodu isto znači tražiti, hajr znači istihara, u smislu da klanjaš i proučiš dovu da Allah odabirati, odabirati najbolje dobro od Jer ti na kraju ne znaš, i u samoj dovi istihari kaže se im neketarom ular, ti znaš, a ja ne znam. U neke entalamu gulu, ti znaš ono što je nepoznato, što, što mi ne znam. Zbog toga <clears throat> čovjek treba biti umjeren uvijek i u svojoj sreći i u svojoj tugi. Ako doživi nekad gubitak neki, sa jednom imetku ili u nekoj trgovini ili u nekom poslu, pa čak i u porodici, Allah zna zašto je to i kako je to. I zbog toga treba biti umjeren u tugi, ne treba previše ovaj, tugovati ili mu nadati se Allahovoj nagradi za taj gubitak, a isto tako kad čovjek dobije neku sreću i slično, treba biti umjeren u toj svojoj sreći, jer čovjek ne zna hoće li to što je tada dobio biti na kraju dobro za njega. Hmm. Dobro. U svakom slučaju, znači, ima i to što su ljudi dobri vjernici, štiti ih tih nedaća i nesreća, a da toga nekad nisu ni svjesni. Dalje, iman je sebe da Allah čuva čovjekovo potomstvo nakon njega, čak i nakon njegove smrti. A to smo zaključili na osnovu događaja sa onim i timima sa onom djecom. Jer šta je Hidr rekao, zašto je Allah sačuvao tu djecu bogatstva te djece? Kana je Buhu Mansarija. Njihov otac je bio dobar čovjek. Kaže mu Kesir, svom tefsiru, o ajeti dokaz da potomstvo dobrog čovjeka Allah čuva i posle njegove smrti, pa čak i nakon više koljina. Znači, potomstvo, tu mi se neka sad pitamo, recimo, u prošlih 50 godina u vrijeme Jugoslavije, bilo je, porodice su uglavnom zapale nekakva, uglavnom, kažem, lutanje i tako, i odjednom dijete iz te porodice gdje u kojoj je ukorijenjen alkohol, u kojoj su ukorijenjen džahilijet, muzika, psovke, klanja se, nema veze s jednom, a oh, dijete od jednom vjeru. Hoće vjeru, voli vjeru. Allah samo zna da li je to sebe nekoga koji je bio možda prije 100 godina, prije 200 godina učio dove neke, bio dobar čovjek, okane buhom na sami. Zato neki mu fesiri kažu, ovaj otac je bio deveto koljeno unazad. Kad se kaže otac, ne misli se otac prvi, nego predak. Navodi do devetog koljena. Da je bio dobar pod pa Allah čuvan potomstva toga. I zato se ne treba nekada čuditi, recimo, ljudi provedu pola života, dugo života u kuhlu i odjednom preokrenu se, postanu bolji muslimani, postanu koja zainteresuju vjera i ostalo. Allah samo zna, ovdje u ovoj Bosni bilo dobrih ljudi, bilo je pobožnih ljudi, sa vjeru se znalo uvijek i stari bosanski adet bio da prvo naprave džamiju, pa tek onda kuće okolo, što znači da se vodilo računa o vjeri. Mm. Dalje, mm. o hidrovom životu. Interesuje nas mesela da li je Hidr danas živ ili nije. Hm. Ko kaže? ne kaže su, imam nebe mi kaže da je živ. Za nije to sufijsko mišljenje? Nije uvijek. Ono je, ima ga najviše među sufijama, ali nije, nije uvijek. Imam nebe. Hm. Šta mene ne ima više dokaza. Sad ćemo govoriti o tome. Samo ja ne volim kad neko odma ovaj, ima gard prema tome kao da to nije to ovaj, u principu. Tako ja smatram, mislim da je bliže spremno da nije živ, ćemo dokaze. Ali zaista ima u lime koja drži da je živ. Prvi dokaz onih koji kažu da je živ je predaja o izražavanju saučešća kada je poslanik umro čuli su se stihovi iz kojih se može razumjeti da je to Hidr izrekao te stihovi. Drugo, predaje koje Nebevi navodi od, iz, od učenjaka prvih generacija, znači pogotovo Tabina, da su vidjeli Hidra i razgovarali s njim, razmijenili s njim ovaj, riječi. To su glavna dva dokaza. I treći dokaz je to što je Hidr bio kod izvora života. Znači koji se spominje u Buharijevom sahihu i da se napio te vode. Jer u redu. Dobro. Dokazi onih koji kažu da Hidr nije živ uh, su sljedeći. Prvo, Allah Đelešanovu kaže da ni jednom čovjeku nije dao vječnost da žive. Ali tako je Drugo, to je posebnost iblisa, da mu je dato dok, dok, dok je ametskog dana živi kao vid kazne iskušenje za njega, jer vječno će kasnije biti u ženi. A da ima je hidr, to, to ne bi više bila njegova posebnost. Treći je, poslanite se vedom, kako veži imam Buhari, jedne noći je ustao, poslajaci i rekao nakon, na kraju ovog vijeka i tako, pred kraj, neće biti živ više niko koja je danas na zemaskoj kugli. Znači, hadis je opće prirode i ubraja tu i hidran. Znači, niko koji je na zemaljskoj kugli, mijenja se generacija, znači. Smjena generacija. Ljudi koji su tada živjeli na zemaljskoj kugli izumiru, dolazi na Sljedeći dokaz kažu poslanikov širijet je obaveza za sve ljude nakon njegovog poslanstva. I to je razlika među naših poslanika i ranih poslanika. Musa je bio poslanik svom narodu. Je tako? A drugi namđe su imali svoje poslanike. Recimo drugi ljudi na zemljskom kuglu tada. U Koranu se ne spominju pojedinačno, ali se spominju u općem smislu da je svaki narod imao svoga vjerovjesnika, je tako? Međutim, kada je došao naš poslanik, tada je slučaj bio poseban i on je poslanik svim ljudima na zemarskoj kugli. Što znači da je Hidr tada bio živ, bio bi dužan vjerovati u koga? U naših poslanika. Šta više, u Suri Imran jasno se navodi da je Allah Đelešanu uzeo ugovor od svih vjerovjesnika prije njihovog stvaranja da će pomoći Muhammeda ako se on pojavi dok su oni živi. Hmm. Jasno je da Hidr se nije pojavio dok je poslanik sa nam bio živ, nije mu pomoglo, znači, a bio bi dužan u slučaju da je bio živ. Je tako? Ako se to nije dogodilo, to znači da nije bio živ. Jel u redu? Šta je sa dokazom izrazavanja saučešća? Prvo, e, izražavanje saučešća, čuli su se glasovi, kažu u Leme, to može biti i džin. Jer se nam nije viđen niko, a i džini nekada mogu čuti se šta govori, a ne vidi se. Drugo, senet te predaje nije potvrđen. Slab. O konsenzusu mu hadisa. Treće, priče koje spominju se od tih ljudi u vrijeme tabina i kasnije i tako dalje, brojne koji se sreli, to su priče koje ovaj, nisu uopće, ne može se na njima graditi neko ubjeđenje. Jer mi ubjeđenje Akidu crpimo iz čega? iz Korana i Sunneta. A te priče mogu biti tačne, mogu i ne biti tačne. Može, može li doći šeitan u, u, liku, u liku nekoga i reći ja sam Hidr? Jer može ili ne može? Može. Može, što ne može? Znači, ne može doći u liku Hidra, ne može se šeitan pretvoriti u lik vjerovjesnika. Ali mi ne znamo njegov lik. Kako Hidr izgledao? Znači, može se on doći i reći. I zato kažu učenja se naši, recimo, ako neko sanja našeg poslanika usnu ne znači da ga je sanio ako, ako ne poznaje njegov lik i siri kako je izgledao. Jer šeitan može doći i reći ja sam Mohamed recimo. Ali ne, ne može se u njegov lik pretvoriti i zato ako poznaješ njegov lik, vidio si poslanika sa srnusom. Ali ako ne poznaješ lik, to ne mora biti da je to. Znamo li mi hidrov lik? Ne znamo. Znači može bilo ko doći i reći ja sam hidrov. Treće je simptomatično i problematično što obično ta kazivanja su u takvom kontekstu kada treba nešto potvrditi što nije u redu ili kad treba nešto što nije baš u skladu sa šarijetom i tako dalje, pa se kao nekakav vid izvora spominje upravo ti, upravo ti slušac sa hidrom i tako dalje što ove reče sa sufijama i slično. Oni najviše to koriste zato što želi neke stvari opravdati koje radi i koje u koje vjeruju i tako dalje, pa kažu vidjeli smo se s Hidrom ili bili smo s Hidrom i tako dalje. Jel u redu? Znači, je li Hidr živ ili nije, da skratimo? Nije živ, Allah. A po konsensu u Leme, je li da je Hidr bio vjerovjesnik? Nije konsenzus. Nije konsenzus, ali vidjeli smo iz iz ovih e, ajeta, čovjek kaže nisam to radio po svom nađenju. Ako nije po svom, po čijim je ovdje? može li ovo dokaz biti, recimo ako kaže da je živ, kako onda se psa psalnika opet ima vjerovijest, to je hidr. Pa između ostalog, mogu oni tebi reći kako će Isa ali se nam doći? Mhm. Mm. Dobro. Sljedeće što imamo, vjerovjesnici su boli od Evrijaha. Zašto ovo pitanje? Postoji neki ljudi koji kažu na osnovu ovo kazivanje o Hidru da su dob, da dobri ljudi nekada mogu dostići stepen veći od stepena vjerovjesnika i poslanika. Zašto? Kažu Hidr je bio dobar čovjek. Evrija. I dostigo je neke stvari, imao je neke stvari koje Musa, ali se nam nije imao. I zbog toga jedan Sufija kaže Evlije ovaj, plove morima pred kojim su vjerovjesnici stali. Znači, došli do tu, to je njegova granica, a Evlije su ošle dalje. Međutim, vjerovanje Ehlu Sunneta po konsenzusu, što navodi Imam Tahavi u svojoj akidi da je to vjerovanje Ebu Hanife i njegovih učenika, da su svi vjerovjesnici bolji od Evlija. I da je jedan vjerovjesnik bolji od svih evlija zajedno. Znači, vjerovjesnici su bolji od evlija i to je naše, naše vjerovanje. I u ovom ukazivanju ne može biti dokaz za suprotno. Jel u redu to? Dobro. Sada imam sujuti i naveo ovdje neke fajde u vezi sa znanjem i tako dalje, pa kaže, dozvoljeno je da čovjek ima slugu i da čovjek tu, tog slugu vodi prilikom traženja znanja i putovanja i sl. Znači, sad da li je dozvoljeno imati sluge? Pazite, napravite razliku među sluge i roba. Rob je jedna sluga i drugo. Sluga je neko ko ti radi, plaćaš ga. Znači, tvoj radnik. Roblje, znači, mi znamo da danas ne postoji, to je završeno. Ali sluga, Je li dozvoljeno ili nije? Dozvoljeno, bilo je dozvoljeno u priješnjim šarijetima. Recimo sad čovjek, to e, nekada može biti korist, čovjek ima bolesnu ženu, recimo. Ili ima ženu gospodinu, pa neće da radi. <laughs> Uzme slugu, sluškinju da kuha, da peri, da izvodi djecu, da čuva. Test. <laughs> Drugo, pohvalnost, putovanje za traženje znanja. Znači, ako, ako, je znanje, ako, nije, ako znanje nije u tom mjestu boravka, onda je pohvalno da čovjek i putuje, odputuje za traženje. To je pogotovo bilo poznato kod prvih generacija. Bilo je nezamislivo da neko bude učeni i učenik, a da ne putuje tražeći znanje. Jer znanje nije bilo sabrano na jednom mjestu. Recimo ima Buhari sabroje oko 4000 hadisa koji se ne ponavljaju, recimo. I stavio ih u svoju zbirku. A kaže, izabro između 600.000 hadisa. Znači, tih 600.000 hadisa nije bilo na jednom mjestu da on svi u biblioteku i sabro. Nego za svaki hadis mora ići putovati od Mekije do Damaska, pa dalje, pa do Bagdara, do Egipata u sve prijestolnice islama. Hmm. Dobro. Dalje sljedeće iz ovoga, kaže imam sujuti, potraga za znanjem nikada ne prestaje. Znači, Musa je se bio poslanik. Dolazilo mu znanje objeve. Mogu je reći, ne treba mi više. Međutim, htio je još poslanika. I kaže naša uleme, jedino što je Allah šan naredio našem poslaniku da traži još i da traži više, bilo je traženje znanja. Lokor rabi zidni ilme. I reci, gospodaru moj, povećaj moje znanje. Hmm. Koliko smo već, ja sam već malo umorio. 52 Koliko? 52. Kad bude 55, reci. Dobro. Sljedeće, kaže, uh, e, obskrba za put i to se nekosi sa tevekulom. Naime, ovo je mesela kajtska. Šta znači tevekul? Oslonti se na Allah Đelešanu. Kod nekih ljudi tevekul znači ne raditi ništa, oslonti se na to i zato to je bilo čak i u vreme Omera. Kad je naišao na putnike i pita ih ko ste vi, kaže mi smo hađije idu na hađ. Kaže, pa gdje vam je vidio onda idu bez ičega onako, jašu. Gdje vam je obskrba? Kaže, mi smo, svi, o, mi smo od onih koji su oslanjeni na Allah. Kaže on njima, vi ste od onih koji su oslanjaju na ljude, a ne na Allah. Jer da se se na Allah, ponijeli bi obskrbu i onda bi krenuli. I zato naš uh, ehl sunnet kažu, mi se oslanjamo na Allah Đelešanu, a kao dio oslanjanja je da radimo uzroke. To je ispravno vjerovanje. Ne pretjerujemo sa uzrocima i ne vjerujemo da su uzroci ti koji, koji donose na faku, koji, donose, koji obavljaju taj posao. Ali i ne zanemarujemo ih. I zato u nas ima pravilo, kada je to u pitanju, kažu učenjaci, vjerovanje uzroka je širk. A zanemarivanje uzroka je nemarnost i, i, i ovaj, kršenje šarijeta. Znači, naređeno nam je da se oslanjamo na Allah Đelešanu u izvršenju svojih potreba i dunjaličkih i jahedickih, a naređeno nam je da tražimo, odnosno praktikujemo uzroke koji su propisani. Kad to dvoje čovjek spoji uz Allahovu pomoć, doći. Ko hoće biti, recimo, učen? Nije mu dovoljno da se samo osloni na Allah Đelešanu i ja ću biti učen. Mora sjest pred učenom mora čitati, mora sate i sate provoditi, znoja ostaviti, zagrijati stolicu, potrošiti i novca, da bi dobio to znanje. Ko će biti bogat? Nije dovoljno da sedi u kući i razmišlja kako će osnovni se na Allah, kako će biti bogat. Mora znoja i znoja proliti, odrediti šta će raditi, napraviti plan, uzeti, prodati, izraditi, svašta nešto da bi došao do tog I to je dio oslanjanja na Allaha Đalešanu. To je ispravno svatanje oslanjanja na Allaha Đalešanu. A to je sujuti, Allah mi smilo zaključio, na osnovu toga što je Musa ali A.S. naredio svom slugi šta? Da ponese ručak. Nisu znači čekali šta će usput, da će nešto usput, neće nego ponesi pa kreće. kreće skrbiti se i prenuti se i onda krenuti. I napravit ćemo ovdje pauzu, malo se odmorte, pa ćemo ako bude nastaviti za 1-5-10 minuta. Koliko god lakše. Nastavljamo dalje sa... Je li isto nastavljamo? Isto nastavljamo, da završimo. Kaže se ujuti dalje, poniznost i skromnost učenika pred učitelj makar bio ispod njega u staležu i da reči. Odakle to? Znači, Musa ali nam je iznad podređi, iznad Hrida. Ali ovdje dolazi da traži znanje od njega i on je prema njemu ponizan i traži od njega mogu li ja tebe da slijedim. Znači, nije rekao učinit ti čas da budeš sa mnom da naučiš nego mogu li da te slijedi u tom znanju. I nije on hidru uslovljavao uslove, nego hidr njemu. Znači, iz toga mi svega zaključujemo da je znanje najstarije. Hm. Dalje. Sad smo došli do ovoga, ali ponekada ima pravo odbiti učenika i ne htjeti ga učiti. Jel red? Međutim, kada? Pod kojim uslovom? Prvo, to se odnosi na znanje koje je farski faje. Nema ga pravo odbiti kada je u pitanju znanje koje je farzajn. Jel u redu? Hadis kome poslanik sallam kaže ko bude upitan o znanju pa ga sakrije, bit će zauzdan vatrenom ovaj, uzdom na kiamitskom danu, odnosi se na znanje koje je fars ajn. I kada neko konkretno pita, ali kad ti dođe neko hoće da uči recimo to je, ne znam kirajete recimo. Kirajeti su znanje koje je farske faj. Ti kažeš ne mogu, To može biti razlog što smatraš da ima prečih stvari, da ima ljudi kojima preče posvetiti pažnju i vrijeme zbog farzajna. Ima ljudi, recimo, koji ne znaju tevhid, koji ne znaju namaz, koji ne znaju abdestit, koji ne znaju učit kur'an, nikako. Sufaru nikakav je jedan podatak koji sam ja jučer saznao, recimo iz Teslića, da postoji džemat koji broji, koji spada u ovak kategoriju, znači broji, ne znam, domaćinstava e, jako puno, 50 godina iz tog sela nikad niko nije naučio sufar. Do dana današnjeg nikad niko nije te ljude naučio sufar. Slova jednog ne zna. I to mi govori imam koji je njima sada trenutno, imam koji radi u to mjesto od 1974. Ne bruka Molim? Ne bruka se to reći. Nisam razumio. Pa nije rekao ti to reći. Dolaze ljudi džani klanjaju. Ne, pazi, izvinjam se, nismo se razumio. On radi u tom mjestu 74. u raznim džematima, ali sad trenutno obavlja dužnost u tom džematu. Znači, nije on bio stalno s njima, ali on je došao u džemat, znači, niko apsolutno ne... I to je priča došla u vezi sa učenjem Korana za umrli ljudi donose oči hatme, oči jasi, oči ovo. Ovaj. I sad govori on, jedan recimo taj podatak, da 50 godina niko te ljudi nije naučio jednog harfa sura. To je recimo nek drugi 500 domaćinstva, recimo. To je ogroman džemar. Spada, ima i ta kategorija A, kategorija, ne znam, nija ti. Znači, prve kategorije džemar koji plaća imamima punu platu, osiguranje i sve. Niko. Znači, dođe čovjek, kaže, ja ću ušakirajte jednostavno predstavno alim ili neko ko to zna, kaže, odluči ili vidi da mu je preče da posvijeti to znanje. Na kraj krajeva Hidro ovdje i u početku odbio mu sa. Znači, rekao, ti imaš znanje koje ti je Allah dao, ja imam znanje koje mi je Allah dao i neki ne svako svoj pute. Jer Hidrovo znanje za Musa je fard kifaje. Znači, nekoga zna, za, za, za Musa je to mustahab u principu bilo. Zna, zna, dobro je, ne zna, nije problem. Ima svoje znanje. I zato je Hidr odbio. Na kraju krajeva i prekinuo, da je bilo far zajn, ne bi se nije prekinuo. To ovdje je prekinuo, neko neće mu više izavšenuti svojim putem, ja svojim. Znači, ali ima pravo odbiti <clears throat> učenika nekada, neće ga, neće ga učiti, iz ovog ili onog razloga, ali znanje koje je farz kifaje. Ima pravo i farz hajn odbiti pod jednim uslovom. A to je da postoje drugi ljudi koji uče to znanje ljudi. Znači koje ljudi podučavaju to znanje. Ali ako nema drugih ljudi ili ako ima drugih, a nije dovoljno, tada nema pravo odbiti ga za znanje koje je farzaj. Što se svrstaje farzaj? Svrstaje se uh, tevhid prije svega, tevhid širk, pitanja tevhida širka, svrstaje se namaz, sve u vezi s namazom, od abdesta, čistoći uslova, svrstaje se zekat i svaki ibadet koji ta osoba trenutno mora obaviti. Ovo je farski fajt, ti mu šta sam biti? Molim. Ovo je farski fajt. Ovo je farski fajt ove recimo detalje ne morate vi znati, ali dobro je da znate i koristi se kao osvježenje i tako dalje. Je li u redu? Hmm. Dalje, ali ima pravo da postavi uslove učeniku kad dođe da uči kod a učenik je dužan da ispoštuje te uslove. Jer... Mm. Mi se nabrajamo uslova neke, pa nismo, samo smo jedan. Jel ima ih još ili... Ne, ovdje radi se far, zajedni farski fajer. Ima još uslova? Znači, uslove samo da li, da li, da li je dovoljno ljudi ovaj, postoji da, da taj farzajn širi. Ako nema, onda je farzajn svima koji mogu da ispune taj farzajn da ga ispune. Tada nema pravo da odbije. Samo u tom slučaju. Aha, nema Nema više, nema više. <clears throat> Znači, uslovi. Alim postavi uslove i kaže tako, tako, tako. Ovaj, ako ih prihvati, dužan ispuniti ili ima pravo odbiti. Znači, dužan je pridržavati se. I tu je u skladu sa hadisom koji je zabilježen u Buhari u muslimu, gdje je posljedno nam rekao, muslimani postupaju po, po svojim uslovima, po svojim šartovima. Kako se uslove međusobno ako nije u pitanju haram ili nešto, tako moraju postupati. Jel redu? Sljedeće, uzimanje u obzir broja tri u šerijetu. Šta to znači? Znači, Musa A.S. je uzao u obzir broj tri, što je treći put rekao u redu, ako treći put to napravim, gotovo je. A Hidre to je prihvatio i prekinuo nakon trećeg puta. Naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme je koristio recimo tri broj tri u, u mnogo čemu. I u šerijetu neparan broj inače ima određenu težinu, jer poslanik sallam kaže, kako bileži u Buhari, Allah je neparan, to jest vitr, jedan vitr, i voli nepar. I zbog toga ima niz propisa koji govore o neparu, a posebno o broju tri. Pa poslanik Selem je preporučio da safovi u dženazi budu tri saf. Pa ako ne može tri, onda ne bude nepar. Nek ne bude četiri, nek napravi peti. Tako da. Zatim, prilikom pranja posle nušte, velike ili male, tri puta se pere. Ako nije dovoljno tri, onda nepar. Pet, sedam je, tako da. Prilikom miftarenja uzima se jed, tri hurme ili jedna, ili pet ili sedam. Znači, neparan broj. Sve to ukazuje na taj nepar. Kod nas malo ima tu neku konotaciju na Srbe, tri, trojstva, tri i tako dalje. Međutim, to ne bi smjela biti smetnje za muslimane, zato što je to stvar koja je šarijetom propisana, nije adet, nego šarijet. A ono što je šarijetom propisano, a i drugi nekakav narod to koristi, tada mi postupom po svom šarijetu, ono po svom adetu. Jel u redu? U abdestu recimo tri puta. Tri puta te spih i ostalo mnogo, mnogo toga. Poslani sredem je tri puta ponavljao, također kada ga neko ne bi čuo. Ne ponavljao dva put, nego bi tri put. Jasno. Kao putnik u određenom mjestu. A u tom mjestu ne postoje mjesta određena za putnike gdje mogu da se snabdiju, gdje mogu da rade. Onda u tom slučaju šta? Dozvoljeno mu je tražiti. Međutim, ako postoje hotele ili moteli, ili hanovi što su prije postojali, tada mu nije dozvoljeno tražiti od ljudi, osim u slučaju da nema novca za to. Ako nema dovoljno novca, onda može tražiti i nije mu zabranjeno. Čak mu se daje od zakata, kao što se kaže da damo, ovaj, koji spada u te potrebne ljude. Dobro. Sljedeće što imamo iz ovoga je pravilo. Ako smo ispred dva zla, radi manje. I to je pravilo u cijelom slavu, u cijelom fikhu. Ima jako, puno, jako široku primjeru. <clears throat> Recimo, na osnovu ovoga ulema je dozvolila operacije. Je li haram čovjeku šte, nanositi štetu svome tijelu. Je li nije? Ali dozvoljeno mu je da izraši operaciju i aputira dio tijela, recimo, potpuno. Zašto? Zato što je to manje zlo odnosu na da je ostavi to, odšlo bi, umro bi, cijelo tijelo bi bilo izgubljeno. Znači, u tom slučaju što je dozvoljava odstraniti taj bolesni dio da bi ostalo, ostalo, ostalo zdravo. To je Hidro radio s lađom. Znači, bio je izbor ili izgubiti cijelu lađu, ili da ostane lađa oštećena. On se odlučio za manje zlo. Ošteti lađu, da ostane cijela. Evo redi to. To ima mnogo primjene i danas, recimo kad su u pitanju, neki to primjenjuju, kad su u pitanju postojanje tih nekih novotarija koje postoje u društvu, u džamijama, u islamskim zajednicama, ovaj, tako dalje, pa o tom, o tom. Dalje. Čovjek ne bi smio nikada da bude zadivljen sam sobom kada je u pitanju znanje, samodopadljivost, tako zvana, i ne bi trebao nikada da žuri s negiranjem nečega jer možda u nečemu zaista postoji nešto što čovjek ne zna. Znači, ne treba nikada žuriti s tim i ne treba <clears throat> automatski to odmah, a vjerujte, to dvoje povezano. Čovjek kada bude za samodopadljiv, zadivljen svojim znanjem, misli da je on naj, naj, da nema niko ko on, da nema niko ni blizu njega i tako dalje, onda obično on žuri da negira ono što drugi govore i odma, a nije još ni dokučio suštinu toga odakle to i kako bi to moglo doći. To je jako loša osoba. Jako loša, jako, jako ružna i ponekad čak a, ovaj, iritira ljude druge oko sebe u zbog. Recimo čovjek dođe s nekom idejom, ovaj odmah poklopi, stavi nije to dobro, ovako, onako, ovo, ono, i to često zna izazvati nesuglasica među ljudima. Dalje, Musa uvede i Musa, ali se nam, nije razmišljao o sebi, nego uvijek razmišljao o drugima, interesu drugih. Jer kada je lađa bila oštećena, Musa, ali se nam, nije rekao potopi nas i slično, nego je rekao potopi ljude. Znači njemu su bila brigati ljudi a nije uopšte razmišljao o sebi, iako i on na toj laži, on bi potonuo. Ali nije mu to bilo u, u glavi, nego upravo obrnuto, od odvodno. A to je osobina inače svih vjerovjesnika, svih poslovnika. I <clears throat> to je osobina inače vođa. Dalje, sljedeće, o tome smo već djelimično govorili, učenik slijedi uče, učenjaka, makar i bio na većem položaju od njega. Znači, sve jedno radilo se, tome je, recimo, čovjek general, ali učio vjeri. I on treba da sjedne na kolina kao i onaj koji je, ne znam, nije radnik u železara. Bez razloga. Zato što on slijedi učenjaka tu, tada u tom slučaju, to mu je vađi, to mu je dužnost, to je jedno traženje za ne. I zbog toga imam Buhari nije htio da posluša tog vladara tog vremena, da dođe njegovu djecu učiti u dvorac. I zbog toga je protiran, imao probleme pred kraj života. Nije htio, nego rekao da dođu da uče. Koje su, I to nije samo jedinstven slučaj. Bio je Ibn Abbas učenika, ta Ibn Abirabah. On je bio još crn, oslobođen rob. I crn. Crnac. I sad su vladarova djeca došla i vladar je njima htio da napravi ono, znaš, posebno zastor da oni budu tamo. On je to odbio. Kad je vladar čuo, dođe vladar lično, eto kao sad on ono lično posreduje da to se ispravi. Ne mogu njegova djeca biti sastali. I sjeo pred njega, on ga nije ni ustao, sjedi. Kaže, tako ja bih htio, kaže, ne može. Ako hoće da dođe da uči koji ostali, ako neće, neki do kući. I on se vrati, ništa. Kaže vam svoje djeci, slušajte djecu, učite to znanje. Jer ja da sam živ, neću zaboraviti svoje poniženje pred tim crnim čovjekom. <laughs> Znači, on nije bio ni ugled oslobođeni rob, ali znanje ga je učinilo takvim da on odgovara vladarima. I da vladari dolaze pred njega. Je to bio taj ugled? Ne. Može ti... Kako je stanje sad ovo, pošto sad to su sve bili učenjaci, naprijed, ali sad da neko kaže ono, neću, neću ti otići, naprijed, da bude kod tebe u kući halka, naprijed, neka redovna, nego kod mene ti dođi, samo zbog znanja. ne da toga te, ti se nešto ono, foliraš, nego nego samo zbog toga. I ako, to, to, ako to ima fajde od toga, u redu, ako nema, to je drugo. Recimo, to mogu raditi neko koji ima neko mjesto u radu gdje stalno drži drsove. Recimo sad da čovjek ima čašijsku džamiju. I on ima svaki dan halke u čašijsku džamiju. I dođe neko i kaže, ja bih volio da ti meni u kući držiš da drse. Kaže, neću te držati u kući sve, zato što je ovdje preče. Ako hoćeš dođi ovdje, šta ti fali ovdje? Ja me razumiješ? Međutim, ako su halke u kući, recimo, uh, više prijateljskog tipa i tako to, mislim da nema fajde da to radi. Nema razloga, zašto? Mm. Dalje sljedeći. Imamo meselu nadahnuća ili takozvanog znanja ledunni. Jeste čuli za taj izraz? Ledunni. Ilum ledunni. <laughs> to je izraz koji koriste sufije. A to je hoće da kažu da njima dolazi znanje nekim putevima ne na uobičajen način putem učenja, nego nadahnućim nekim dolazim kao znanje direktno od Allah. Zašto? Kažu, Hidr je bio velija. Što znači da veli može dobivati znanje od Allah direktno. Kao što je Hidr dobio. Jer kaže tamo, min ledunhu ilma, min ledunhu, od njega, to jest od Allah. I odatle su oni to nazvali to znanje. Znanje od Allah kao direktno. E sad, ima ih onih koji kažu da imaju direktnu vezu sa Allahom, pa ih on u budnom stanju nadahnjuje. Ima i onih koji kažu da usnu imaju te nekakva snoviđenja i Allah s njima kontaktira direktno usnu. A ima i onih koji kažu da preuzimaju poslanika, pa neki opet ujavi, neki usnu i tako dalje. A ima i onih koji kažu da imaju te susrate sa velijim, evlijama nekim, koji su popularni u tim mjestima, pa nekada od najavija, nekada u snu uzimaju. To je otprilike tih šest nekih kategorija. Međutim, da li ovo ukazivanje može biti dokaz za to? Kažemo, nijukom slučaju ne može. Zašto? Prvo, Hidr nije bio velija, nego je bio šta? Vjerovjesnik. Drugo, pre, pod pretpostavkom da je velija. Pusto ne bude veli, šta ima veze? Međutim, s njim bio poslanik i potvrdio da on ima nadahnuće. Ko tebi potvrđuje da imaš nadahnuće? Dovedi neko kao što je Musa ili sedam poslanika, nek potvrdi da imaš nadahnuće i vjerovat će ti. Ako ne imaš, što bi ti vjerovalo? Je li tako? Treći, Allah Žešan mu kaže, ljume, kmetu, lekom, dinjeku. Danas sam mu potpunio vašu vjeru bać men tu alaikum nijameti. I da prema vama upotpunio. Znači, to je završeno. Proces, vjera, objava. Završen proces. A to što ste ti nešto i ostalo, prvo to ne prihvatamo kao vjeru. Drugo, ako je u skladu sa šerijatom, to je lijep san. Nije u skladu sa šerijatom, to je šetanski san od se odbio Tako da nikom slučaju nema Zato ima muslim bilježi u svom sahihu da je Alija radijallahu anhu upitan da li, da li je tebi poslanik dao neko znanje što nije dao drugima. Kaže, nije dao nikakvo znanje, osim razumijevanja koje ima svaki čovjek, recimo Allah da nekom da razumije više iz nekih stvari, nekom manje, ali to nije nikakvo nadahnuće i znanje neko posebno novo. Tako? Prema tome to nekako oni dijeli znanje na vanjsko i unutrašnje. Ovo što mi imamo znanje iz Korana i Sunneta, to je za njih koje je znanje? Vanjsko. Vanjsko koje ima običan svijet, a ima to nekako unutrašnje, zahir i batin, batinijsko znanje koje je kao, i postoje cijeli niz sekti koji se zovu batinije. Ču za taj zakon. Batinije to su sekte koje ne prihvataju, njih ima niz nekoliko recimo tih sekti koje ne prihvataju ovo vanjsko znanje koje mi imamo, Kur'an i Sunnet, nego oni imaju nekakvo unutrašnje znanje. Koji su najžešći od tih sufija? Pa ima i razni, to zavisi od osobe do osobe, od sekte do sekte i tako da... Sekta po zabludi, to je koja je ovako... Pa sve to tu negdje. Mislim, kad govorimo o sektama, sve to tu negdje ima iste izvore, isto, ali govorimo ove ovdje što se tiče toga, šta ovdje postoji od toga svega, to treba i proučiti malo. ovaj Jer ima neki priča, sam ti da ima dosta netrpeljivosti među njima, među tim onaj frakcijama, njihovim sektama, da onaj ne se priča jedno protiv drugi, kako se... Ovaj... Pa dobro, to je normalno, nije to ništa. Ali je u redu sa ovim znanjem? Znači, postoji jedno znanje, korisno znanje, to je znanje Korana i Sunneta, i ono se uči na dva načina. Čitanjem i zapisivanjem. To su dva sredstva. Poslani sam nam rekao, lilmu bitalum, znanje se stiče učenjem. Prema tome ne postoji nikakav drugi način da se znanje stekne. Slušanjem, da je iko mogo steći znanje na drugi način, bilo bi to ashabi, a Ibn Abbas kada je upitan kako se ti sticao znanje, kaže jezikom koji puno pita i srcem koji puno pamti. Ne ima treći. Hm. E, znaš ili ostane još dvoje trojka, dakle ne makše više ovo. Dalje, za traženje znanja potreban je sabur. I Alim ima pravo da odbije, da podučava kod koga ne primijeti sabor za traženje znanja. Kao što je Hidan napomenuo nekoliko puta u salu, da neće imati sabora prilikom učenja tog znanja. Svako znanje zahtjeva čovjeka sabor, ali neko znanje i neki slučaj i više sabora, neko manje, sve zavisi od, od čovjeka. Dobro, sljedeće, imamo jedno fiksko pravilo na osnovu ovog kazivanja, a to je, dozvoljeno je čovjeku da uradi nešto sa imetkom drugog čovjeka bez njegove dozvole ako je u interesu tog imetka pa makar i oštetio dio imetka. <coughs> Jeste razumijeli to? Još jednom ponovno. Ajde počnemo. Znači, da li je dozvoljeno čovjeku da upotrebi tuđi imetak u bilo šta? Ili da ga dira? Nije. Nije. Nije. To je pravilo. Ako ću uvećati? Nije dozvoljeno. Bez njegove dozvole. Ako je malo ljubno? To je drugo. Mi govorimo sad o imetku drugog. Znači, je li dozvoljeno ili nije? nije dozvoljeno. Generalno. Generalno. To je njegov imetak, ti ne rašišta s njegovim metkom i završeno. Je tako? Da li je dozvoljeno koristiti tuđi imetak bez njegove dozvole ako znamo da se neće naljutiti, ako znamo da možemo dobiti dozvolu? Recimo, da sin uzme auto od oca. Ako se neće na ljudi babo. Ako znaš. A zna da se neće na ljudi, tada u tom slučaju može. Međutim, ako ne zna ili sumnja, tada ne smije. Ostaje zabrana. Dobro. Ali sada, imamo ovdje slučaj, pravilo, da uradimo nešto sa imetkom drugog, bez njegove dozvoli, bez njegovog znanja, zbog toga što je u interesu tog imetka da mi to uradimo pa makar ga djelomično i oštetili. Je to dozvoljeno? Jeste na osnovu okaziva. Zašto? Šta je Hidr uradio sa onim? Ti ljudi nisu znali da će za to da uzima lađe, nove, ovake, enake. Hidr je uzao sjekiru i bez njihovog znanja oštetio jer nije imao vremena, oduzelo bi se to zato što je to bilo njihovom interesu.